kawula nyuwun-nyuwun wonten timbalan ing ngadhawuh sinuwun animbali dhateng adi padiku ing kepatian marmo pakeniro paman manjiro biji hayu dadi gugup rasaning pakeniro paman kawula nyuwun nuni ninggih dupi patik bro tampi timbalan padu kendro Raos yang manah kula pindho alang-alang salomba pinanjer wonten ngalun-alun katempuh ing marutogong dad kumejet kumitir caur para kalian maras. Ananging dupi patik bro ngabian toro wonten ngarasa prabu raos yang manah asert yayah siniram tirto wayuan cienjang datan pisan angga dai raos maras menopoto sababipun hawit hambong rumausi andhap panggenan kula tata sawetawis anggen kula swita ing Narapati. Mbok bilih punapati anandang dosa alit sakit ageng dumugining pejah. Sinten ingkang kepareng murba masesa muhung paduka ingkang sinuwun. Tembung wadah wadana kakurepna wonten ing abahan kapanduk warastra ingkang lungit. sampun to ingkang siang nadyanto atri sampun kula unjukaken wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun kawula nuwun nuwun paman pati haryo suman kejaran panompo munduran kranandang dosa sira paman ngaturake pati urip ana dinicara sak galak-galaning sardula kaya datan kawowo mangsa marang wekane dewi Apa maneh tumraping manira menyang paken pakenira paman kaya maksiake amek parimarmaning karaton. Hawit sapa to ingkang kawogan mbabati marang renungkut ngobori pepeteng ngejem gumbala ruwet muhung pakenira paman ing kepatian. Kawula nyuwun nggih sinuwun. Saklengkung bingah raos sing manah ponapatih Kinacek sesami ning adasih. namung anggen kula marak wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun kapareng kula nyuwun dawuh menggah menapa ingkang dados wigatos sing pahaman ing dinten mangke paman hariye nadyanakeh para kadang ingkang sakepa sisih gumbalani seprangkul jejenggeti ananging lamun to manira datan lawan pangandikan karo pakeniro paman kena ndak ibaratake kaya wong kang ngethok merang tanpa landesan anane hamung gelo kelawan cuwo ingkang mangkono paman aradi kapura ngarsa manira babari wigatining pamaning dina iki paman kawula nunggih ngestokaken dawuh sinuwun panjerah ingkang puspita kasiliring samirana mre om sekarang asrananing driya Suman Pati Suman Moro Prayugakno Manjiro Ngadep Hawit Manjiro Bakalawan Pangantikan Kelawan Bopo Durno Kanti Pakeniro Paman Derek Midang Marang Pangantiko Manjiro Tete Lo Bakal Biso Nyumurupi Mungguh Kang Dati Wigati Ning Pasiwakan Dino Iki Kaulon Ninggi Senungun Namlong Estoaken Dawo Timbalan Padukin Dero apa-apa penemban pekawan durno. Kalau nun wonten dawuh sinuwun. Sanget dingah raosing manah. Manawi kula menggalih lelampan ingkang sampun kapengker. Hanggen kula sampun kelampan nyaroyo dhateng putra siswa paduka. Narendra saking ngawawu langit nenggih panak Prabu Suryanggono. Yang ingkang duk nalika semana kula saraya supados ambedah nagari ngamarta mongko nyatanipun wekdal mangke ngamarta sampun dados pergeman kula Pandhawa sirna saking praja sak sirnaning Pandhawa ing mangke ingkang kula kengken Yayi Tirtanata supados ngreksa nagari ngamarta Oh inggih sinuwun inggih Kulo mbak sampun jagekaken menawi anak kulo pun suryanggo ingkang tumandang kulo kinten mboten badhe mindo damel. Monggo jagat sampun keberbegen dateng kadek pun sesuwa kulo pun suryanggono. Nyatanipun ing mangke kelampahan bedah negari Ngamarta ngirnakaken dateng para Pandhawa. Namung sinuwun keparengipun bapa ngengetaken. Nalika semanten sinuwun nate paring dawuh menawi anak Prabu Suryanggana kelampahan bedah negari Ngamarta keparang paduka badhe maringi ganjaran dumateng siswa kula pun Suryanggana inggih menika badhe dipun dawuhaken pikantuk wayah kula pun Lesmanawati monggo wiwit bedah negari Ngamarta enggo sepriki sinuwun dereng matedhaken nugraha dumateng anak kula pun Suryanggana sinuwun kekudangan kula dhateng Padu Kendro Mugi keparenga paduka nata pidhateng Suraosing Sabda Brahmana Raja nggih Ana Prabu. Nggih. Kula mboten badhe kesupen. Menggah kesagan kula anggen kula tadi angganjar. Dhumateng anak Prabu Suryanggono kula dawuh paken pikantuk anak kula Ninlesmanawati namung menapa ta sababipun ngantos ing mangke Lesmanawati dereng kula paringaken dhumateng Prabu Suryanggono. Hawit saking pangraos kula kesagahanipun Prabu Suryanggono katingal dereng tuntas. Buktinipun sanadyan Pandhawa sampun sirna nanging para putra putranipun Pandhawa menika dereng kantenan kabul kawusananipun. Menawi pejah dereng kantenan pun di papan candinipun. pun. menawi gesang mongko nyatanipun ing Gusti Priki dereng kantenan papan panggenaning para putra-putra Pandhawa. Malah manut katerangan ing mangke para putra-putra Pandhawa sami manjing dhateng madyaning wana. Mongko ingkang sampun-sampun bapa menawi peranaan Pandhawa menika mapan wonten madyaning wana. Wonten panas kepanasan, wonten udan kodanan. Menika cara emasipun kados mentas dipun leler cara kegamanipun kados mentas dipun grindo medal sawanci-wanci petelo badhe ambebayani atmajaning pandhawa kula wau mila bapa penemban kula sagah maringaken ingkang wayah lesmanawati dhateng anak Prabu Suryanggana uger Prabu Suryanggana uwekan hangaturaken bebandaning sedaya para putra-putra Pandhawa sumo lulih sumoran tedut ning dumbul wana tati alas alas tati wana jebek oh welah oh welah pregante buntut kisah dengan ning ana mripat yen dipandeng ora kuat dokrek dokrek oh menika keparang paduka ingkang sinuwun gedugi badhe maringaken wayah kula semana dhateng pun suryanggana uger siswa kula kelampahan ambanda dumateng para putra-putraning Pandhawa. Kaluhuran sabdanipun Bapak Penemban. Iya iya Kakang Penemban, aku nambah yatur sedithik. Ora ana walane menawa ingkang sinuwun Prabu Suryanggana kepareng nuntasake ngreh kesaguhane. Aja kuwatir perkara dalpe siswamu pikantuk wayah kula Semanawati mengko sengkune ingkang nanggung. Waton siswaning kakang penemban bisa ngaturake bandaning para putra ning Pandhawa. Anak Prabu Duryudana. Mboten namapun bapak ngumumaken dumateng siswa kula menika mboten. pun Pandhawa kemawon saged sirna saking tanganing Suryanggana. Lha menawi namung para putraning Pandhawa sepinten bangginipun kira anak Prabu. Sampun kuwatos sinuwun. Mangke pun bapak ingkang sagah badhe paring dawuh dumateng siswa kula pun Suryanggana. supados saged ngaturaken menggah bandhanipun para putra-putraning para Pandhawa. Nggih, Bapak Penemban. Menawi anak Prabu Suryanggono kelampan maringaken bebandhaning para yoganing Pandhawa. Daya-daya kula tadi gadah damel mantu. ndaupaken anak kula Smanawati pikantuk siswa paduka pun Suryanggono. Lagi cawalan sabda hor kang semewa um kekering pasewakan kata samyonarko wong ten tirodama Kota Pedhot king wantilan Saweneh anarko ku tilar pandengan Krishna Indya Mantri Haniti Priksa Taru Naneng Kita Tu Pi Wasuning Engkati ya sowan ngarasendra eh repepeh repepeh yayah soto minggah kromo lir soto metarangan suwaning satrio saking bono keling nenggi sang hadipati jaya droto katinggal lumak sono nadap lengkeh lengkeh hangi kopodo tupi marak mangar somang sas membah lenggah tumungkul hamari keluko yokon jemo pertolong Bocap kang samya sumewa. Pating kula sepating kula sik padha sebawa jawil jinawil samira wang. Ing bakta saming udaraos parang wigatine dene Sang Tirtanata wangsul marang nagari Ngastina kanthi wedana ingkang suntrut. Kadada Prabu Duryudana kaya ingkang linggah marang suwanipun ingkang rayi Sang Tirtanata teka mangkana wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos ing lisan. Agung Saknya Tanihku kanyatan kaki sa ja tine yen Sayektine tan desa momor pamit pasang kaliman tadi sinabedri nyilo duni kalapeteng tulah sari koko prabu ri paduka pundir tonoto ingkang marak wonteng reso paduka koko prabu adimas dari tonoto winantu kararjan suwaning kadang poro siadi kaulo nuwun nuwun hawit mundi pengestu paduka koko prabu lulus rarjo pisuwani ngeri paduka Wangsul kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sandhaping kepodo ya ya Dimas Jayadrata wis pingsun tampa banget panarimane ingsun sawise satata lenggah asatno keringetmu seleh narasa penemumu kang sah yen wis tumata dinagi sira matur parang pawartane dene Bali marang Praja Ngastina kawula nuwun koko prabu keparing ripaduka munjo atur nalika semanten ingkang rayi kautus koko prabu supados nenggo negari ngamarta ingkang sampun kelampahan kabedah dening serayan paduka nenggih prabu suryanggono koko prabu Dering dangu anggen kula nenggo negari ngamarta katungko praptaning para putra putranipun pandhawa ingkang dipun pangarsani dening Pancawala. Wangsulipun para putraning Pandhawa kanthi handherekaken satunggiling nem-neman ingkang pekik warninipun manut katerangan peparap Bambang Partadewa. Duh Koko Prabu, Bambang Partadewa wekdal mangke dados rayaning para putraning Pandhawa mundhut wangsul nagari Ngamarta. kula semanten kelampahan kula wangsuli ngantos dados panca bakah ing antawisipun kula kaliyan Bambang Parto Dewa temahan dados dewan duwayuda kantaran bau ing antawisipun kula kaliyan Bambang Parto Dewa nanging koko Prabu ri paduka atur ketiwasan kados mutenerta sangkan paraning bilai ingkang rayi kenging pengaribawanipun Bambang Parto Dewa satemah semerpet panon kula temah kula mboten enget purwadasina sareng kula sampun eling ngertos-ngertos kula sampun dawah wonten ing alun-alun garing ngestina duh koko prabu koko prabu kedrawasan koko prabu dinten mangke negari ngamarta sampun kelampahan kajabe wangsul kalian srayan putra pandhawa nggih Bambang Parto Diwaka wau koko prabu dodho mung paplir cinotak cocobang mawi ngis gumetut matone lati Nek prande angon daran ngong goreng songgo malaku aku yen sinapet marang saketeng temur koyo metu tahanane jagad ya dewa pathara wijang wijiling aturmu tirtanata dudu karepe dewi bambang parto diwa celandakan kekilo bambang parto diwa ngilani dodho ngepol mestakaning prabu duryudana yen to pancen tirtanata kalah lawan bambang parto diwa aja sira kang magut ana ing praja ngamarta Bambang Parto Dewa Sembada bakal depani Praja Ngamarta. Lamun wis bisa nglangkai kunarepaning Prabu Duryudana. Ingkang mangkono Tirtanata. Sawegakna Parwadya boloh tingsun dhewe kang bakal tindak. Cawisna titiyaku Gajah Kyai Pamuk apa jaranku Kyai Bandang Angin. Kurang lega rasane tiyas ingsun lamun durung bisa ngokop geting Bambang Parto Dewa. mangke rumiyin sinuwun mangke rumiyin kula nyuwun kanthi sanget paduka ingkang sinuwun sampun ngantos nuruti dhateng bramaning kakung mawa kepanasan sinuwun kula pitados dumateng ing reh kadik dayang paduka ingkang sinuwun sepinten banggenipun Bambang Parto dewa badhe nandingi paduka ingkang sinuwun namung sinuwun menapa kirang anung-anung negari ngastina Hawit petangan kula sinuwun upamiya paduka kelampahan tanding kalian Bambang dewa, mimpangno mboten badhe kondang ingkang kula kuwatosaken menawi ngantos paduka kasoran menapa mboten nempuh bebasan wukir Mahendra ingkang jugrup namung sabab kecocok tugi sepetet mila sinuwun keparenga wonten menawi penggalih paduka ingkang sinuwun tumrap Bambang Partodewa mangke pun bapa piyambak ingkang badhe nyalirani nggih anak Prabu Nigun jeng kanjing langit gelap-gelap katon Nurikin sang sang maleh kandring Bapa penemban Begawan Durna Kula nyuwun pangapunten dening antos kula datang ing Purwa Bucimo. kula tatanenget menawi wekdal mangki kula mapan wonten ing pasiwakan inggih saking keberanang raos manah kula dhateng aturipun Tirtanata mekateng kesagahanipun bapa penemban kepareng badhe hanandingi dhateng Bambang Partodiwa bapa penemban menapa sababipun dene bapa penemban gadah kesagahan ing kados mekateng ngetokaken wit saking inggil nalikanipun sinuwun dawuh dumateng siswa kula pun suryanggana suwung tuwin mbotenipun garing amarta tasih wonten tanggal dawuhipun siswa kula pun suryanggana nggih ing mangka kula menika gurunipun sekedhe kathah ugi gadah tanggal jawab angren sangi dumateng siswa kula anak Prabu Suryanggana mekaten Bapak Pendemban kawula nak nuwun nulen inggih kados pundi pemanggihipun Koko Prabu ngawunggu. Kuwi nggih Yai. Kula mboten badhe nglepataken dhateng sabdanipun Bapak ing Soko Lima. Kaliyan melih kesaganipun Bapak Dun sampun kapetan kanthi jangkep. Kula kinten mboten namung sabayaning titah Bambang Parto Dewa menika. Mila Yai, langkung prayogi dipun pasrahaken dhateng Bapak Durna kemawon. Nggih. Menawi ngaten mengkah pamawasing Koko Prabu kula namung semangga keparingipun bapa ing soko limo. Ingkang menika nggih. Pun bapa daya-daya nyuwun pamit. Ing pangajap enggal paten nagari ngamaret kepingin pengin badhe ningali kados menapa dapuripun Bambang Partodewa kalawau. Tuwan kula ki badhe ngampiri dumateng siswa kula anak Prabu Suryanggana kula kanthi sarengan. Prapten nagari ngamarta nundung Bambang Partodewa. Bapa penemban sembah kula ingkang kandherek singkaripun bapa penemban pecah gesangipun Bambang Parto Dewa kula sumangkaaken dhateng Paduka bapa penemban kawula nakna nuwun nuwun nggih Koko Prabu ngawunggo pun wonten dawuh yai Paduka Koko Prabu sampun ngantos negaaken dhateng pepunden kula ing Soko Limo kapareng Koko Prabu ngawat-awati kowe nggih ngestaken dawuh yai Prabu keparing rok kento nyuwun pamit medal paswanan nderek jenggaripun bapa durma nggih mboten langkung sembah kula ing nderekaken jengkaripun bapa prabu paman harya suman kula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh pakeni raja geri dawuh nolawan kabeh para kadang kurawa kinen anguyung-uyung jengkaring bapa durma prating nagara ngamarta traca timbalan padu kendro, kaparing hamba nyuwun pamit medal paswanan ora liwat nangoni Raharja Adimas Tirtonata nuwun wonten dawuh Koko Prabu Siadi uga Jogari nderekna jenggaring Paman Patih Prapto Nagara ngamarto. kawula lakon nuwun inggih ngestuaken dawuh pangestu paduka ingkang kula suwun tansah mayung ing lampah kula sinambi mbuh banu kang padha marasiba pun kakang tumuli bakal kundur hangetaton wis paripurna pangandikaning Mata Ngastina Prabu Duryudana. Sabda Brahmana Raja sabda pangandika Brahmana Pandita Raja Ratu. Pangandikaning Nata datang kena wolawali pindha uwe Kresna tumetes sing Patra Seta kang kena deni cali. Sangkata ngarsa manjing raton tumapak ing padha datang alisir saking ugering wewaton.